ec al movigio. Ciui lasta tempe sciencia esploroi montris che la homa corpo ne estas programita de la naturo por restado en sen movezzo. Manco de corp exerzoi estas til dangera por la homa sano che oni creis la mondan tagon por batalado contra homa sen movezzo la decan de marto. Indas reveni al tiu ofte pritractata temo, char ancora duono de la homoi en la mondo ne practicas regulain corp exerzoin. La Brasila Jornalo Folha de Sao Paulo publicigis practican articolon de Rosini Merlo, professorino cae educistino pri corp exerzoi. Si transdonis utilen informoin cae consiloin al tiui ciui emas shangi sian viv stilon cir relate. Se vera esas la resultoi de corpa sen movigio, obesezzo, diabeto, ostoporoso, cancero, mismetabolismo de grasoi, depresio, anxio, misdormemo, la listo de dangeroi estas suffice vasta. Unue, oni consciu pri la quanto da movoi necessai alla homo en la ciutaga vivo. Ne sufficias lavi teleroen, cuiri, mal rapide pasci, scribi. Citiui movoi ne superas la consumadon de energio de nenio farantoi. Oni devas practici moderaen continua in corpe exerzoin almeno quin tagoin en ciu semaino dum en tute cent quindec horoi. Compreneble, preferinde oni electu agrabla in maniero in tion fari, la ossia persona gusto. La professorino indicis plura in maniero in tion fari en la ciutaga vivo dum la laboro starigiu cae pasciu exemple por trinci aquon post ciu horo. Dum ne laborei horoi, ludu con via dorlot besto, purigu la domon, cae zorgu pri plantoi. Iru piede al locoi, ciam tio estas ebla, lasu la auton riposi malpliigu la tempon cion vi pasigas antau e cranoi. Conducu infanoen al subciela ludiloi, al biciclado, al alerneio lerneio piedire. Trovu sporton ciu placas al vi persone, promenadon en la naturo, bicicladon, curadon, yogon, gimnasticon, nagiadon, tennis ludon eble la compagnia de amico helpos vin al preni la cotimon regule movigi. Electu la plei taugan momenton en ciu tago por fari vien exerzoin. Controlu ce via curatsisto, ciu via san stato estas en bona ordo. Homoi cioi iam practicas regulain modera in corp exerzoin, assertas che post la alpreno de tia cutimo, ilia humoro cae fisica stato plibonigis. Seriosai esploroi montris ancao, che tia cutimo protectas la cervon relate al cogno cae memoro. Do, ec al movigio.